Temrinun. Temrinun. Alıştırma. Alıştırma. İkra vaktub. İkra vaktub. Oku ve yaz. Oku ve yaz. Vahid. Vahid. هذا سكر وذلك لبن هذا سكر وذلك لبن. Bu bir şekerdir ve şu bir süttür. bir şekerdir ve şu bir süttür. İthnan İthnan Men zâlike Men zâlike Kimdir şu? Kimdir şu? Zâlike imamun Zâlike imamun Şu bir imamdır. Şu bir imamdır. Selâse Selâse Ezâlike qittun Ezâlike qittun şu bir kedi midir? Şu bir kedi midir? La. Zalike kelbun. La. Zalike kelbun. Hayır. Şu bir köpektir. Hayır. Şu bir köpektir. Arba? Arba? Ma hâzâ. Ma hâzâ. Nedir bu? Nedir bu? Hâzâ hacerun. Hâzâ hacerun. Bu bir taştır. Bu bir taştır. El-kelimatul cedidetu. El-kelimatul cedidetu. Yeni kelimeler. Yeni kelimeler. İmamun. İmamun. Bir imam. Bir imam. Hacerun. Hacerun. Bir taş. Bir taş. Sukkarun. Sukkarun. Bir şeker. Bir şeker. Lebenun. Lebenun. Bir süt. Bir süt.